Вы знаете, у меня нет большого свидетельства финансового. Didelio finansinio liudijimo šiandien aš neturiu. Это не значит, я хуже или лучше. Tai visai nereiškia geriau ar blogiau. Я с удовольствием буду сидеть и слушать эти свидетельства. Aš su mielu noru sėdėsiu, klausysiu kitų liudijimų. Как Бог спасает. Kaip Dievas gelbsti per tai. Давай финансы. Atskleid, duodamas finansus. И протягивает свою руку. Ir ištiesdamas savo ranką. Везде. Так что вы услышите их много. Деньги это вообще не бумага. Вообще. Если вот сейчас будут говорить вообще здесь, впереди, лидеры учить, говорить. Pinigai tai nėra popierius ir čia mokins lyderiai, mokytojai ir taip toliau. Это не копейки, это не бумажки. Tai nėra šiaip popierius ar kažkokios kapeikėlės. Деньги – это возможность. Pinigai yra galimybės. Здесь будут учить тому, Čia mokins apie tai, как ты распоряжаешься Божьими возможностями, которые Он дает тебе. kaip в tu iš руки. tiesų tvarkaisi su tomis Dievo galimybėmis, kurios yra tau atskleidžiamos ir duodamos. Как церковь распоряжается возможностями, которыми дает Бог. Kaip bažnyčia tvarkosi su tomis galimybėmis, kurias jai duoda Dievas. То есть... Тейра. Ты говоришь, я еду, я имею возможность поехать в отпуск. Tu sakai, aš turiu galimybę išvykti atostogauti. Что ты имеешь в виду? Ką tu turi omeny? Я имею деньги. Ar aš turiu pinigus? Вы бы знали, как я волнуюсь. Žinotumėt, kaip aš jaudinas. Незаметно, да. Заметно, заметно. Действительно, я огромное даю уважение тем, кто стоит спереди. Потому что это настолько большая ответственность. Потому что ты должен сказать не то, что даже твое сердце хочет. Ты Поэтому им огромное спасибо. Ir todėl didelis jums ačiū visiems. Так что Бог, распоряжа... э, Бог учит нас распоряжаться Его возможностями правильно. Taigi, Dievas visą laiką mus mokina naudotis jo galimybėmis teisingų būdų. Все, что приходит, все, знаете, все, что приходит к нам, Visa tai, kas ateina pas mumis, это не наше. tai yra ne mūsų. Все. Viskas. Твой ли это муж? Ar tai tavo vyras? Твоя ли это жена? Тава ты жмана. Не твой. Не тава. Потому что с такой легкостью ты ставишь ему претензии или ей претензии. Todėl, kad su tokia lengva ranka tu kartais претензии с jam ar jai. Ты уверен, что это твое? Ar tu esi įsitikinęs, kad tai tavo vyra? Ты уверен, что это твоя собственность? Ar tu Ладно. manai, kad tai yra tavo Ты уверен, что это твоя? <laughs> Точно все получат откровение? Нет, вижу. Внешне и внутренне, и по характеру не мой муж, точно. Todėl, kad aš manau, pagal išvaizdą, pagal Дети, charakterį, pagal дети. vidų, tai yra ne mano. не vyras. принадлежат тебе. Vaikai lygiai taip pat nepriklauso tau. Дом твой не принадлежит тебе. E, Namai tau taip pat nepriklauso. И наши вот эти слова, что Бог, я отдаю своего мужа в твои руки. Ir vat visi tie s- žodžiai, kad Dieve, aš į tavo rankas atiduodu savo Бог, я vyrą. отдаю своих детей в твои руки, свой Į дом savo в твои vaikus руки. atiduodu į tavo rankas, savo Я namus. посвящаю их тебе. Aš pašvenčiu visą tai tau. Ты уверен, что это твое? Tu esi įsitikinęs, kad tai tavo? Ne, jau, ha-ha-ha, nu tai seriousna. Tai labai rimtas dalykas. Поэтому будем смеяться. Правильно, амен, да, и аминь. И мы часто себя ведем действительно, по идее, если серьезно, мы часто ведем себя как э, в притче о винограднике. Ну, должны мы себя э, ведем elgiamės taip, kaip ta, apie vynogyną ta patarlė yra. То есть владелец имел свой виноградник, Taigi šeimininkas turėjo savo vynogyną, дал слугам, atidavė jį tarnams, чтобы они распоряжались. kad jie visą tą valdytų. И когда он решил проверить Ir kai jis atėjo į tą vynogyną и решил взять свое, ir susigražinti tai, kas priklauso jam, ну, там вы знаете эту историю. Кого-то Вы все выгнали, знают кого-то эту историю. избили, кого-то даже убили. kažką tai sumušė, kad- kažką tai užmušė. И мы часто ведем себя так же. Mes save vedam kartais lygiai taip pat, mes elgiamės. Я на сто процентов согласна с Эгли, на 200 даже, Ir Aš su šimtų procentų dviem šimtai sutinku su Egle, что все, что приходит в твою жизнь. kad visa tai, kas ateina į tavo Но gyvenimą. сейчас мы говорим о финансах. Šiandieną mes kalbam apie finansus. Ты должен всегда спрашивать, Tu turi visada klausti, куда я должен это использовать, kur aš visą tai galiu naudoti, сколько я должен использовать, kiek aš turiu naudoti, сколько я должен отдать kiek aš turiu atiduoti на твою Бог работу. į tavo Dievo Потому darbą. что все деньги, которые приходят в нашу жизнь, Nes visi tie finansai, visi pinigai, kurie ateina į mūsų это gyvenimą, возможность. tai yra galimybės. Мы часто Бога лишаем возможности Lygiai taip mes Dievą apribojam jo galimybėse. только потому, что мы удерживаем. Tik tai dėl vienos priežasties, nes mes sulaikome. Вы знаете, я поняла притчу, а вот, ой, да фу, притчу. Я поняла, я читала, когда читаешь Евангелие, там есть, где Иисус послал учеников Žinote, kai skaitai Evangeliją, ten yra Jėzus, kur pasiuntė mokinius. э, за осленком, чтобы въехать в Иерусалим. Pasiuntė asilą atvest, kad į Jeruzalę galėtų įeiti. И я никак не могла понять. Niekaip negalėjau suprasti. Еврею сказать, дай мне осла, Žydui pasakyti, atiduok man asilą, duok man не asilą. заплатить, Nemokėt, не объяснить. nieko neaiškint. Он нужен моему Господу, нашему Господу. Va, jis mano Dievui reikalingas, mūsų Dievui Я, reikalingas. я не думаю, что каждый еврей понимал. Na, aš nesupra... nemanau, kad kiekvienas žydas būtent tai supras. Во-первых, откровения даже не все об Иисусе еще имели. Todėl, kad dar net ir ne- apreiškimą apie Jėzų ne visi tie turėjo. По идее, это не их. Pagal Также все остальное pačią не mintį наше. tai ne jų. Visa, visa kas ne mūsų. И они отдали, Ir jie davė tą asilą, не спрашивая. neklausdami. Потому что, честно скажу, они, Только- наверное, имели откровение, <laughs> что это не их. Todėl, kad tiesai pasakius, man atrodo, jie turėjo И prieiškimą, муж, и kad tai ir дети nepriklauso jiems. тоже не их. И если это нужно Господу, даже речи, вообще речи не может. Это не мое. Kad tai yra ne mūsų. Ir jeigu to reikia Dievui, tai net Я- negali būti я kalbos. за это Tai ничего ne не- mano. Не прошу и не требую. Aš už tai neprašau nieko ir nieko nereikalauju. Поэтому Бог говорит с нами о деньгах. Todėl Dievas apie, su mumis kalba apie pinigus. Бог говорит она об этих ресурсах. Jisai kalba būtent apie šitą resursą. Да, мы дети. Taip mes vaikai. И сейчас это откровение очень такое сильное в нас идет, uglubляется. Taip, tiesiog prieškimas, kad mes vaikai labai stipriai dabar eina ir mumise tai labai giliai. Все, что Бога, это мое. Tai, kas Dievo yra mano. Это мое. Tai mano. Понимаете, да, я сын. Taip, taip, aš sūnus. Но я в доме отца. Bet aš esu tėvo namuose. Да, я сын. Taip, aš sūnus. Но в доме отца. Bet tėvo namuose. Поэтому всегда todėl visą laiką, всегда, visą laiką, если ты живешь jeigu tu gyveni с пониманием, su supratimu, что все, что у тебя kad visa tai, приходит, kas pas tave ateina, это приходит Божье. ateina iš viešpatės. Весь ты сам не свой. Tu pats irgi Ты savo себе не nepriklausai. принадлежишь вообще. Sau tu nepriklausai visiškai. Твои финансы тебе не принадлежат. Tavo pinigai, tavo finansai lygiai Твое taip pat время nepriklauso тебе tau. не принадлежит. Tavo laikas nepriklauso tau. Тогда элемент смерти на кресте, Tada tas elementas mirties ant он очень kryžiaus, легкий. jis yra paprastas. Знаете, как в кино. Есть такой фильм, называется «Старый Новый год». Русская <laughs> комедия. Yra toksai filmas фильм sen, Seni nauji Девчонка там «Мое берут». Ir mergina tam filme sako, Мано čia ima. Бабушка подходит, правильно, не отдавай своего. Močiutė prieina, sako, сава savo niekam netiduok. И подходит, заходит отец. Ir ateina tėvas. Ша, sako. Сейчас вообще <laughs> все отберу. Высота это paimsiu еще viso. Понимаете? Чтобы не было так же и с нами. Labai dažnai taip nutinka ir su Так что mumis. понимайте, Taigi suprantam, что деньги — это возможность, которую хочет Бог использовать. И Тем galimybė, более kurį Dievas nori через нас, išnaudoti. христиан. Ir Сердца наши Per mūsų, mumis krikščionis. должны постоянно эти возможности принимать и отдавать, Ir tuos, принимать и отдавать. tas širdis mūsų, mūsų tas galimybės что turi все, pastoviai cirkuliuoti tame. спросите у Духа Святого, Taigi šiandieną te lydi jų šventoji dvasia šitame. И жертвуйте. Kviečiame aukoti. Нас... Да, дорогие, можем собрать жертвы прямо сейчас. Tiesiog surinkim aukas dabar. Аллилуйя. Дух Святой, я прошу, открывай, пожалуйста, глубже и глубже все то, о чем говорится. А просим, войти в те сферы, в которые еще не ступала нога. Мы Mes и įeiti į tas sferas, kuriuose dar nebuvo įžengta. В новые сферы. И новые сферы. А, в сферы взрослых э, пониманий. Э, и сферы с suaugusių э, supratimo. Где ты можешь разговаривать с нами. kur tu gali bendrauti su mumis. на всякие неудобные темы. E, Visomis nepatogiomis temomis. Мы говорим, говори с нами на любые неудобные темы. Mes sakome, kalbėk visomis tomis nepatogiomis temomis. Нам так надоело жить удобно. Mums jau atsibodo tas komfortas ir gyventi patogiai. Мы хотим, чтобы... <laughs> Молодец. Мы хотим слышать Твое Слово, Твою истину. Mes norim girdėti tiesą ir tavo žodį. И, дорогие, я хочу, чтобы мы перешли с вами в одну тему. Šiandieną noriu pereiti su jumis prie vienos temos. Это будет... Меня очень просили, чтобы это была нежная тема. Manęs prašė, kad tai būtų švelni tema. <laughs> Не буду говорить, кто. Aš nesakysiu, <laughs> kas tai prašė, <laughs> Я постараюсь, bet e, pasistengsiu. но не обещаю. Bet nepažadu. Я хочу, чтобы мы сразу... Я очень хочу, чтобы вы переключились. Dabar norėčiau, kad persijungtumėt. Потому что получили большую дозу свидетельства информации. Todėl, kad buvo daug informacijos iš liudijimų. Я прошу тебя, Дух Святой. Meldžiu tavęs šventoji dvasia. Прямо сейчас собери наше внимание. Surink mūsų dėmesį. На те акценты, которые ты хочешь ставить. И тos акцентus, kuriuos nori išlaisvinti. Я прошу, открой наше сердце. Tiesiog atverk mūsų širdį, Открой наш разум слышать. atverk mūsų protą girdėti. Я связываю прямо сейчас Tiesiog dabar aš surišu всякое противостояние, bet kokį pasipriešinimą, любые твердыни, bet kokias tvirtovės, на которые будет обращено это слово. į kurį bus nukreiptas šitas žodis. Во имя Иисуса Христа. Jėzus Kristaus vardu. Амен. Amen. Амен. Можем идти домой. Можем идти домой. <laughs> Нет, не можем идти домой. Я хочу э, кое-что сказать. Ефесянам 5.28. Efeziečiam 5.28. Я пойду сразу в тему. Без, без Aš iš karto eisiu Ибо муж должен любить свою жену. Taip ir vyrai privalo mylėti savo А теперь можем идти домой. Dabar jau galima eiti Нету такого человека, который ненавидел бы свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja. Да, так и Христос заботится о церкви, потому что мы члены Его тела. Kaip ir Христос bažnyčia, kadangi esame jo kūno Поэтому оставить человека отца и мать, соединиться со своей женой, двое станут одной плотью. Тогда žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. И в этих словах скрыта великая тайна. Я говорю вам, что это относится к отношениям между Христом и церковью. Tai didis slėpinys, aš, sakau, aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Все слышим, все регистрируем. Išgirdome šitą iliustraciją. Второе место Писания, Ефесянам 3, 8, 10. E, kita rašto vieta tai yra Fiziečiams Где Павел 3.8.10, говорит, что я самый незначительный из всех святых, kur Paulius sako, kad esu iš visų šventųjų mažiausias, но мне было доверено bet man buvo patikėta просветить всех относительно тайного плана. paskelbti pagonėms nesuvokiamus Kristaus Mhm. turtus Да, и дальше. ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti slėpinys, Да, что относительно плана, который был от начала сокрыт Богом. nuo amžių uždengtas Dieve visų dalykų kurieji, kad dabar per... Ты, ты говори у меня, верь, говори. Mhm. Я слышу, не скайтура, что вietos. Okay. Заново, хорошо? Потому что это база, которую я хочу, чтобы мы ее взяли. Мне было доверено Man buvo patikėta просветить всех apšviesti visus относительно плана, atitinkamai to plano, который был закрыт Богом, kuris buvo uždarytas Diev- Dievo, но мне он открыт Духом. bet man jis yra atvertas dvasia И согласно этому плану, ir atitinkamai tą planą великая Божья мудрость didė Dievo išmintis должна открыться начальствам и властям на небесах. А Turėtų atsiversti kunigaikštystėms ir valdžioms danguje. Через церковь. Per Сложное предложение. Поэтому суть. Тайный план. Слаптас э, планас. Который должен открыться. Kuris э, turi atsiverti. небесным начальством и властям e, dangaus kunigaikštystėms ir valdžioms через церковь. per bažnyčią. Мысль понятна. Ar aiški mintis? То есть это местописание Taigi šita говорит rašto нам о vieta том, kalba mums apie tai, кто такие начальства и власти в- на небесах. kas yra kunigaikštystės ir valdžios danguje. Это духовные субстанции, это духовные существа, Tai yra dvasinės būtybės ir substancijos, которые имеют власть, которые имеют право. kurios turi valdžią ir teisę Им должна открыться Божья мудрость. ir joms turi atsiverti Dievo išmintis. Открыта должна быть кем? Ir kas tai turėtų atvert? Церковью. Bažnyčia. Амен? То есть здесь говорится о том, что мы, как церковь, Taigi čia sakoma, kad mes kaip bažnyčia, должны открывать небесную мудрость mes turime atverti dangišką išmintį небесным начальством и властям. da- e, dangaus karalystėm ir kunigaikštystėm. Очень простая мысль. теперь Paprasta уже. iš tikrųjų mintis. И вы знаете, сегодня мы сталкиваемся, а, особенно последние годы, Ir ypač paskutiniais metais mes susidurėme а, с таким явлением. su tokiu reiškiniu. Не могу сказать, что оно с потолка свалилось. Negalėčiau pasakyti, kad tai nuo lubų nukrito. Отчасти мы сами синициировали это. Iš dalies mes patys tai inicijavome. Но мы сталкиваемся с таким явлением и пониманием, что я являюсь церковью. E, Mes susidurime su tokiu reiškiniu, kad aš ir esu bažnyčia. что каждый из нас, kad kiekvienas iš mūsų, независимо от того, где мы находимся, nepriklausomai nuo to, kur mes randamės, Сидим ли мы на церковной лавке? Ar mes sėdime bažnyčioje? Лежим ли мы на диване дома? Ar mes esame namuose ant lovos? Зависаем ли мы в интернетных пространствах? Ar mes lančiam interneto platybėse? Я являюсь церковью. Aš esu bažnyčia. Кто знает, кто слышал, кто сталкивался? Все остальные боятся поднять руку, потому что не знают, Kas, <laughs> куда пойдем. girdėjot, kas susidūrėt, kas ir taip toliau. И мы как бы понимаем, что имеется в виду, когда мы используем этот момент. Ir iš tiesų mes suprantame, ką turi minti, e, kai naudojam šį momentą. Потому что когда надо человека э, вырвать из чего-то, Todėl, kad kai reikia žmogų išplėšti iš kažko, понимаете, мы, это понима- э, э, мы понимаем, что это используется для того, чтобы призвать людей к ответственности. mes naudojam, kad e, suprantam, kad tai yra panaudojama tam, kad pri- pašaukti žmogų atsakomybei. Что подобным образом, Kad e, panašiu būdu, через то, что я говорю тебе, ты церковь, e, kad per tokį būdą, kad kai aš tau kalbu, kad tu esi bažnyčia, Я, у меня есть желание побудить тебя взять личную ответственность. Kad aš tada bandau pasakyti tau, kad tu prisimtum asmeninę atsakomybę. За отношения с Богом. Už tuos с su Dievu. Чтобы твои личные отношения с Богом, kad tavo asmeniniai santykiai su Dievu, они вышли из того застоя, в котором они находятся. Jie būtų išjudinti iš to sąstingio, kuriame tu randiesi. Чтобы ты, услышав это, остановился и задумался. Kad tu išgirdęs tai sustotum ir susimastytum. Являюсь ли я церковной массой, Ar aš esu masė ci- bažnyčioje, или же я лично знаю Бога, ar aš asmeniškai pažįstu viešpatį, слышу Его, girdžiu jį, двигаюсь с Ним, judu su juo, независимо от того, чем занимаются все люди вокруг меня. visai nepriklausomai nuo to, ko- kuom užsiema žmonės aplink mane. Именно поэтому используется такой момент. E, Būtent tam aš naudoju tokį momentą. Используется. Но сегодня, Bet šiandieną, особенно те, кто служит Богу, būtent tie, kurie tarnauja Dievui, они могут видеть и идентифицировать эти элементы, jie gali atpažinti ir identifikuoti tokius momentus, что уже эти вещи нужно балансировать. kad tokius dalykus reikia balansuoti. Потому что каждый из нас действительно призван в личные отношения с Духом Святым, Todėl, kad kiekvienas iš mūsų iš tiesų yra pašauktas turėti asmeninius santykius su šventąją быть dvasia, лично ведомым Духом Святым, būti asmeniškai vedamu šventąją dvasia, потому что каждый из нас является храмом Духа Святого. nes kiekvienas iš mūsų yra, yra šventikla šventąją dvasiai. Но исходя из того, что мы только что прочитали Bet žiūrėdami iš to, ką mes ką tik perskaitėm в Библии, e, rašte, мы видим, mes matome, что мы не можем сказать, что я являюсь церковью. kad aš negaliu pasakyti, kad aš esu bažnyčia. Я являюсь храмом Духа Святого. Aš jas randuosi a, šventosios dvasios šventikla. Мы не можем быть церковью без того, чтобы собираться вместе. Mes negalime būti bažnyčia be to, kad rinktis kartu. Мы не можем сказать, что мы являемся церковью, Mes negalim pasakyti, kad aš esu bažnyčia, если я один. jeigu aš esu vienas. Это неправильно, E, Tai nėra teisinga. потому что церковь — это не храм, Todėl, kad bažnyčia nėra šventikla. это тело, Tai yra kūnas. это другое. Tai yra visiškai kažkas kitka. Это собранные члены для взаимодействия между собой. Tai yra subrang- surinkti nariai, kurie tarpusavėje bendradarbiautų. И, по крайней мере, их должно быть двое или трое Ir mažų mažiausiai tai turėtų būti du ar trys, для того, чтобы это была церковь. kad tai galėtų vadintis bažnyčia. И более того, Ir dar labiau. если мы действительно хотим быть эффективными Jeigu mes iš tiesų norėtume būti efektyvūs, работниками в Божьих нивах, būti e, efektyvūs darbininkai viešpaties laukuose, если мы хотим jeigu mes norime, открывать начальствам и властям jeigu, премудрость Бога, jeigu mes norime e, valdžiom ir kunigaikštystėm atskleisti e, viešpaties išmintį, этого никогда не произойдет, если мы будем поодиночке. tai niekada neįvyks, jeigu mes būsime po vieną. Потому что если я церковь, Todėl, kad jeigu aš esu bažnyčia, как человек, kaip žmogus, то я иду и двигаюсь и принимаю все сказанное и обещанное для церкви на себя. todėl aš einu ir judu ir priimаю visą, ir a, priemu visą tai, kas e, pa, pa, pažadėta bažnyčiai, būtent savo. Лично для себя. Savo. И тогда я имею обольщение. Tada aš turiu saviapgaulę. Потому что на арену последнего времени выйдет церковь. Todėl, kad į paskutinių laikų areną įžengs bažnyčia. Библия говорит, и дух, и невеста скажут, приди. Ir, ir švento, nes rašte sak- sakoma, kad ir š- dvasia, ir ju- jaunoji pasakys ateik. Приход Иисуса будет инициирован церковью. Это Todėl, kad būtent bažnyčia inicijuos Jėzaus ateimą. Иисус придет на, на, на землю за невестой. Ir Jėzus ateis į žemę dėl sužadėtinės. Иисус не придет на землю, чтобы обжиться в миллионах э, храмах Духа Святого. Ну как, как это называется теперь уже? Что- В миллионах разрозненных храмов. E, Nes Jėzus neateis į žemę tam, kad apsigyventų milijonuose išskaidytų vienetų. Да. Šventyklų. Он уже это сделал, излив Духа Святого в Jisai tai каждого. padarė per šventąją dvasę, ją išlėdamas į kiekvieną. Он не придет, чтобы lично с тобой наладить отношения. Jisai neteis čia tam, kad asmeniškai su tavim uh, sutvarkytų santykius. Это уже сделано. Tai jau yra padaryta. Через излияние Духа Святого в тебя. Per šventosios dvasios išsileimą į tave. Мы думаем, что его конечная цель была соединиться с каждым из нас. Mes galvojam, kad jo galutinis tikslas buvo susi, susijungti su kiekvienu iš mūsų. Но Писание нам говорит, Bet raštas mums sako, что это только обязательное условие bet kad tai yra tik tai būtinoji sąlyga для той тайны, tai paslapčiai, которая была сокрыта и является сокрытой ото всех kuri yra uždaryta ir, ir uh, buvo uždaryta nuo visų. И тайна это заключается в том, Ir šita paslaptis glūdi tame, чтобы соединить всех в одно тело, kad visus apjungti į vieną kūną, которому Он является головой. kuriam e, jisai būtent yra galva. Амен. Если мы не умеем соединяться между собой, mes susijungti мы не умеем соединяться с головой. Mes susijungti ir потому что все тело соединяется одинаково. Todėl, kad visas kūnas susijungia vienodai. Мы не можем заблуждаться и говорить, что я очень хорошо умею соединяться с головой. Э, todėl, kad mes sakyti, kad aš labai gerai moku su Но я не умею bet nesugebu. или не хочу, Arba nenoriu. или не считаю нужным Arba nemanau, kad tai reikėtų соединяться с другими членами. susijungti su kitais nariais. Мы не можем быть убеждены, Mes negalime būti įsitikinę, что у меня глубокие и крепкие отношения с Богом kad turiu gilius santykius su Dievu и с Духом Святым. И только вот люди, ну никак не вписываются в эти отношения. Это не, это не может быть. То не Это ложь. Каждый из нас, будучи храмом Духа Святого, būdamas šventosios dvasios šventikla. Предназначен быть соединенным, прилепленным к другому члену. Yra paskirtas, kad susijungtų su kitu nariu. Знаешь, ты никогда не был квадратом. Žinai, никогда не nebuvai kvadratu. Ты всегда был пазлом. Ты visą laiką buvai vienas iš puzlio. Пазле так и есть, правильно. Да, вот этим неправильным, несуразные формы пузлей – būtent tas toksai visai neiškių formų, skirtingų formų puzzle. Нам так хочется быть вот этим красивым квадратом. Kai Еще и правильным. Э, būti tuo квадрату, gražiu квадрату. Еще и таким правильным. Teisingu квадрату. У которого все стороны равны. Kuris turi visas все углы равны. Ir visas kampus vienodus. Его куда ни положи, он так идеально ко всему прикладывается. Jį kur nepadės, jis visur gerai prilimpa. И тут только вот, вот сосед со своим выступом постоянно мне в бок пихается. Tik tai vat, kažkoks kaimynas su savo poelgiu visą laiką į mane kažkaip tai remiasi. И это неудобно. Tai nėra patogu. И мы говорим. Ir mes kalbame. Не лезь на территорию моего личного пространства. Ir mes tuomet sakome, kad tu nelįsk į mano asmeninę erdvę. Все знают, как пузли выглядят. Mes žinom, kaip puzlai atrodo. Вот такие два туда и, и два вот туда. Du į vieną pusę, du į kitą pusę žiūri. И в тебя лезет кто-то. Ir į tave kažkas lenda. И ты говоришь, не лезь на территорию мо- моего личного Ir tu пространства. sakai, kad tu nu, nelyski mano asmeninę erdvę. Не, мы круче говорим. Mes sakom dar geriau. Не лезь на территорию нашего с Духом Святым личного пространства. Kad tu nelyski tą mano ir šventosios dvasios teritoriją asmeninę. Я с ним разговариваю, я с ним Дарину Рейколус. Aš dabar sus- tik su juo derinu reikalus ir su juo kalbuosi. Вы знаете, эта фраза, она всегда лишает всех аргументов. Žinote, tokia frazė, jinai visą laiką panaikina bet kokį argumentą. Дорогой мой, Mano brangusis, Это не твое личное пространство. И там, где Дух Святой, не остается ничего личного. А Это приглашение в тайну. В тайну одной плоти. И паслапти vieno куно. Которая закрыта ото всех. Кури yra paslėpta Которая открывается Духом. А что я, без него не обойдусь, что ли? O ką, aš be to neapsėsiu? Обойдешься. Apsėsi. Но те задачи, Bet tos užduotis, которые доверены церкви, kurios yra patikėtos bažnyčiai, не будут исполнены. nebus, pa- nebus įvykdytos. И таким образом, при наличии самых крутых членов, даров и органов, Turint bet kokius pačius geriausius, e, geriausias dovanas, organus ir narius, те задачи, которые на земле доверены и должны быть исполнены церковью, остаются неисполненными. tos užduotis, kurios yra patikėtos ir a, bažnyčiai, jos lieka neišpildytos. Бог на земле двигается церковью. Ir Dievas žemėje juda per bažnyčią. Все, что происходит на земле, диктует церковь. Viskas, kas vyksta žemėje, yra padiktuota bažnyčios. Листы календаря листает церковь. Ir būtent bažnyčia verčia kalendoriaus lapus. Иисуса интересует церковь. Ir Jėzų domina bažnyčia. Так а что я без церкви Богу, что ли, не интересен? Tai ką, aš be bažnyčios neįdomus Dievui? Ты ребенок Божий. Tu esi Dievo vaikas. Ты всегда будешь ему интересен. Tu visada būsi jiems, jam įdomus. Но написано, Bet yra parašyta. что у Бога от начала был план. Bet parašyta, kad Dievas nuo pradžių turėjo planą. И согласно этому плану, Ir atitinkamai tą planą церковь должна открыть небесным властям некоторые вещи. kad būtent bažnyčia dangaus valdžioms turi atidaryti tam tikrą dalyką. Понимаете, есть вещи, которые даже на небе, они неизвестны. Yra dalykai, kurie netgi dangui nėra Их нету еще на небе. Jų dar danguje Их даст церковь. Juos uh, duos bažnyčia. Их откроет церковь. Юас отверз bažnyčia. И ни один из нас не может принять этих обетований на свои личные отношения с Богом. Negali paimti šitų pažadų į savo asmeninius santykius su Dievu. Какими бы сильными они не были. Kokie jie bebūtų stiprus. Но это не есть задачи личных отношений с Богом. Bet tai nėra asmeninių santykių su Dievu Это задача тела, у которого есть голова. Tai yra kūno užduotis, kuris turi e, va, galvą. Только она может это совершать. Tik tai jinai gali tai padaryti. Возьмем пример. Paimkime pavyzdį. Пусть такой очень спортивный человек, Tegul tai bus labai sportiškas žmogus. всеми владеет с этими самыми видами борьбы. Jisai galbūt yra įvaldęs daugybę kovos menų. Прекрасный стрелок. Geras И šaulys. он скажет, я армия. Ir jisai pasakys, kad aš vat ir esu armija. Сори, ты не армия. Atleisk, bet tu nesi armija. И сори, ты даже не воин. Tu netgi net nesi karys. Ты не воин. Tu ne karys. Хотя, возможно, по своей подготовке ты лучше, чем 30 в погонах. Bet galbūt net tu pagal savo pasirašymą yra geriau negu 30 dalinių. Для того, чтобы быть воином, ты должен состоять в армии и быть посланным на задание. Ir tam, kad tu būtum kariu, tu turi būti armijoje ir būti pasiustas į užduotį. Вот Дух Святой меня послал. Bet mane gi šventoji dvasia pasiuntė. Возможно. Gal ir pasiuntė. Но ты не представляешь уровня начальства и властей. Bet tu neatstovauji kunigaikštysių ir valdžios ligmens. У тебя задача очень ограниченной компетенции тогда. Pas tave tada užduotis yra labai riboto, ribotos kompetencijos. Можем ли мы быть довольны своими этими самыми ограниченными компетенциями, маленькими уровнями? Ar mes galime būti patenkinti savo apribotom užduotim ir e, kompetencijom? Да вы знаете, человек может быть доволен чем угодно. Žinot, žmogus iš esmės gali būti patenkintas viskuom. Но я знаю по себе, Bet žinau iš savęs, Какими бы ни были прекрасными те задачи, которые мне Дух Святой открывал в моей личной жизни, kokios bebūtų nuostabios užduotis, kurias man šventoji dvasia atverdavo mano asmeniniam gyvenime, они никогда не могли сравниться по красоте с тем, с теми задачами, которые он мне открывал про церковь. a, jisai niekada pagal grožį negalėjo prilygti tom užduotim, kurią jisai atskleisdavo dėl bažnyčios. Когда Бог показывает нам ведение о церкви, Kai Dievas mums rodo a, bažnyčios vėdinį, это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы привыкли называть задачами личных отношений. Tai niekada neprireiks priliks tam, kurios yra užduotis mūsų asmeninių santykių. Я еще больше скажу. Ir pasakysiu plačiau. Вообще. Dar. Личные отношения с Богом всегда приведут тебя в церковь. Ir tavo asmeniniai santykiai su Dievu visada atves tave į bažnyčią. И мне не важно, что ты думаешь по этому поводу. Man visai nėra svarbu, ką tu apie tai manai. Мне не важно, какие у тебя контраргументы по этому поводу. Visai nesvarbu, kokie tavo kontrargumentai šito minti. Я тебе скажу, твоя судьба в Боге прописана в церкви. Tavo likimas Dieve yra pripaišytas bažnyčioje. В теле Иисуса Христа. Kristaus kūne. Вы знаете, тогда включается следующая хрень. Тогда įsijungia dar vienas dalykas. Я не хожу ни в какую локальную церковь. Aš что lokalią bažnyčią. Ни в какую. Йоке. Я принадлежу Вселенской Церкви Иисуса Христа. Аж прикласов висотені Иисус Христос бачнічі. Я принадлежу а, международной интернет-семье. Аж прикласов тарптаутіні интернета шейми. Я принадлежу твоей церкви, проповеди которой я смотрю, и они мне нравятся. Aš priklausau tai bažnyčiai, kurios pamokslus žiūriu ir... они Ant кормят. kormė. Ir я jie maitina ir они а Achei мне приколосо, потинка мне. I like it. Ты знаешь, тебе очень много, что может нравиться. Tau labai daug kas патикт. И тебе очень много, кто может нравиться. Ir labai daug kas gali Но, дорогой мой, ты одна плоть с той, кто лежит в твоей кровати. Bet tu esi vienas kūnas su tuo, kas guli tavo lovai. Извините за грубость. Тебе много кто может нравиться. Tau gali patikt labai daug kas но одно тело, одна плоть. Bet vienas kūnas, vienas... Да, одна плоть. Taip, vienas kūnas. С тем, кто лежит у тебя в кровати. То есть vienas kūnas su tuo, su kuo guli Ты знаешь, нет у тебя никакой семьи, если никакая плоть и кровь не ждет тебя дома. Nėra pas tave jokios šeimos, jeigu tavęs nei joks kūnas, nei kraujas nelaukia namie. Нет у тебя никаких друзей, Neturi tu jokių draugų, если свой день рождения ты празднуешь в интернете. jeigu tu savo internetą, aš- e, jeigu tu savo gimtadienį šventi internete. Нет у тебя никакой церкви, Ir nėra pas tave jokios bažnyčios, если у тебя нету конкретных людей в твоей жизни. jeigu tu neturi konkrečių žmonių savo gyvenime. Извините. Atleiskit. Ты думаешь, тебя теология связывает с церковью? Tu manai, kad tave su bažnyčia sieja teologija? Не связывает. Nesuriša. За твою жизнь твоя теология 10 раз поменяется. Per tavo gyvenimą teologija keisis dešimt kartų. Ты думаешь, тебя конференции, тебя мероприятия связывают с Tave церковью? renginiai kažkokie tai ryšia su bažnyčia, ar Да ты сам выбрал эти конференции, на какие тебе ехать и кого тебе слушать. Ты tu pats это с tas konferencijas, į kokias Они связывают тебя с церковью. Ты думаешь, neapsiriša. тебя с церковью связывают твои дары, твои откровения? Tu galvoji, tave su bažnyčia того опрички apriškimai, tavo О, у меня такие же откровения, как там у них, как я слышу. Žinai, o pas mane tokie с опрички kaip aš girdžiu iš jų. Нет. Нас с церковью связывают люди. Mūsų bažnyčia riša žmonės. Нас с телом связывают члены. Mūsų kaip kūną riša nariai. Нравится тебе это, не нравится тебе это. Patinka tau tai, nepatinka. Вы знаете, два года назад Žinote, du metai atgal был Новый год, vyko nauji metai. и мы своей команде Ir mes savo komandoje, подарили большую пузлю. mes padovanojom uh, dėlionę puzzle. На ней был карта мира, Ant jos buvo uh, pasaulio žemėlapis а на, други, на каждой части пузли было имя. ir ant kito, ar ant kiekvienos dalies to puzzlo buvo užrašytas vardas. И мы вытащили, кто что вытащил. Ir mes ištraukėm, kas ką И ištraukė. мы сложили эту пузлю. Ir mes sudėjom šitą pu- e, dėlionę. Выводы делает каждый сам. Išvadas pasidarykit visi patys. Мне просто Дух Святой это напомнил. Man tiesiog šventoji dvasia priminė tai. Нас церковью Mūsų bažnyčia связывают члены. jungia nariai. И это тайна. Ir tai yra paslaptis. Это тайна. Tai yra paslaptis. Ее невозможно понять Jos neįmanoma suprasti. иначе, как духом. Kitaip kaip dvasia. И вы знаете, через обиды, через эгоизм, через абсолютно разные моменты Per mm, išsižeidimus, per egoizmą, per skirtingus momentus. э, мы попадаем в обольщение, Mes papuolam po мы saviapgaulę. попадаем в э, соблазн и изоляцию от тела. Mes papuolame į tokį, kaip sakyti, išbandymą atsiriboti nuo kūno. Погундима даже, да, Погундима. наверное. И вы знаете, это бывает со всеми. Taip būna su visais. Успокойся, это бывает со всеми. Nusiramink, tai būna su visais. Нету ни одного человека, Nėra nei vieno žmogaus, который не был бы атакован и соблазняем дьяволом в этой сфере. kuris nebūtų atakuojamas ir gundomas šitoj sferai. Потому что разделяя властвуй, Todėl, kad išskaldyk ir valdyk, потому что отделяя отбей от стада и добивай, todėl, kad atmušk nuo būrio ir tada užmušk, выни из тела и выкинь. ištrauk iš kūno ir nežinau. Это принципы neišgirdau. сатаны. Tai yra velnio principas. И он ими орудует. ir jisai vadovaujasi. Он позволит тебе думать, что ты качаешь мышцы личных отношений с Богом. Jisai tau leis manyti, kad taip tu augini savo asmeninius santykius su Dievu, tos raumenis. Но если твои отношения с Богом не привели тебя в тело, Bet jeigu tavo santykiai su Dievu netvedė tavęs į kūną, не включили тебя в тайный план Бога, neįjungia tavęs į tą slaptą į Dievo planą, то ты на очень опасном пути. tu esi iš ties labai pavojingam kelyje. Вы знаете, когда я слышу о различной деятельности, Žinote, kai aš e, girdžiu apie įvairią veiklą, о всяких христианских проектах, apie krikščioniškus projektus, которые могут очень красиво и круто звучать, kurie gali labai įdomiai ir gražiai atrodyti. давайте мы откроем христианские садики, школы. Atidarykime krikščioniškus mokyklėlės darželius. Давайте мы будем делать комнаты поклонения, Padarykime garbinimo kambarius. молитвенные, ходатайственные бдения. Padarykime užtarimo gran... Mhm. ten būdėjimus grandinės. Да. Давайте откроем художественную студию. Atidarykime meno studiją. Мы там будем учиться пророческие картины писать. Mes mokysimės kaip uh, paišyti um, pranašiškus Давайте paveikslus. займемся уличным евангелизмом. Užsiimkime gatvės evangelizmu. Поэтической и театральной деятельностью. Tegul tai bus teatrinė, poezinė praktika. Лагерями для творческих людей. Tegul tai bus išvykos uh, kūrybingiem žmonėm. Давайте мы устроим пророческие вечера lai bus pranašiški vakarai. И все мы это будем делать ради Бога. Visą tai mes vykdysim dėl Dievo. Вы знаете, это все звучит очень красиво. Visą tai yra labai Но первое, что меня интересует, Bet pirmas dalykas, kas mane domina, покажите мне людей, которые являются идеологами этого проекта. parodykite man žmonės, kurie yra идеологи šitų projektų. Если эти люди не принадлежат ни к одной церкви, Jeigu tie žmonės nepriklauso jokiai bažnyčiai, на это нельзя смотреть серьезно. į tai negalima žiūrėti rimtai. Если за этими людьми, Jeigu už šių žmonių, не идеями, но людьми, ne paskui idėją, bet paskui žmogų, не стоят церкви, nėra это bažnyčios, просто деятельность. tai yra tiesiog veikla. В лучшем случае это будет хороший социальный проект. Ты Вы знаете, нет ничего предрассудительного участвовать в социальных проектах. Žinote, nėra nieko tokio dalyvauti socialiniuose projektuose. Ну тогда иди просто к профессионалам, которые это делают, и занимайся, помогай. Ты вот тогда их prie to profesionalo, kuris tą daro, ir jam padėk, ir tai Почему я говорю за этими людьми, а не за идеями? Kodėl aš sakau už tų žmonių, o ne už idėjas? Потому что все эти идеи сперты из церкви. Todėl, kad visos tos idėjos yra išneštos iš bažnyčios. Потому что все из вот из этих озвученных проектов, Todėl, kad visa tai, kas iš tų įgarsintų projektų, это является задачами церкви. tai yra bažnyčių užduotis. И если я не являюсь членом церкви, Ir jeigu aš nesu bažnyčios narys, если я не принадлежу телу, jeigu aš nesijungiu su kūnu, я никогда не мог от Бога получить такой задачи. jie, aš niekada negalėjau gauti tokios užduoties iš Dievo. Есть функции церкви. Yra bažnyčios funkcijos. Понимаете, это не есть компетенция моего личного жития с Богом. Tai nėra kompetencija mano asmeninių santykių su Dievu. Это задачи церкви. Tai yra bažnyčių užduotis. И это говорит об одном. Tai kalba apie vieną. Что значит, эти люди были когда-то в церкви. Tai kalba apie vieną, kad tie žmonės kažkada buvo bažnyčioje. Или они подсмотрели это в церкви. Ir arba nusižiūrėjo tai bažnyčioje. Либо они были когда-то в теле. Arba jie buvo kūne. И Бог открывал через них эти вещи. ir Dievas per juos būtent kalbėjo tos dalykus. Но Он открывал их для церкви. Bet jis juos rodė bažnyčiai. И потом неважно, как случилось и почему. Ir visiškai nesvarbu, kaip vėliau įvyko ir dėl ko tai įvyko. По каким-то причинам. Dėl kažkokių tai priežasčių. Я изолировался от тела, и я вынес эти идеи, Aš izoliavausi nuo kūno ir išnešiau tas mintis. думая, что если они пришли через меня, то это мое. Manydamas, kad jeigu tai atėjo per mane, tai ir yra mano. Это жестокое обольщение. Tai yra melas. Почему так важно? Kodėl yra taip svarbu? Если тебе кто-то предлагает в чем-то поучаствовать, Jeigu kažkas tai tau a, siūlo kažkur tai sudalyvaut, чтобы за человеком стояла церковь. kad už bažnyčios stovėtų, a, kad už žmogaus stovėtų bažnyčia. Потому что если человек не принадлежит никакой церкви, Todėl, kad jeigu žmogus nepriklauso jokiai bažnyčiai, он никому не подотчетен. jisai nėra mm, po atskaitomybę, Он независим, o jis nepriklausomas, он не защищен никакими инструктами коррекции, jisai nėra apsaugotas jokiomis ko- e, projekto korekcijomis, Он отделен от тела. jis yra atskirtas nuo kūno И он отделен от головы. ir yra atskirtas nuo galvos. Извините, я вам сегодня скажу все, что думаю. Šiandien aš pasakysiu viską, ką aš mastau. Жестоко звучит? Skamba žiauriai. Хрен с ним, что оно жестоко звучит. Nelabai svarbu, kad tai žiauriai skamba. Пусть лучше жестоко звучит, чем мы жестоко обломимся. Tegul tai žiauriai skamba, negu kad mes būsim žiauriai sulaužyti. Знаешь, у меня была э, в жизни э, одна из, их было много, одна из ситуаций, где э, нужно было исправить какие-то vieši. Žinote, gyvenime aš turėjau situacijų tokių buvo daug, bet tai viena iš situacijų, kai aš turėjau iš, ištaisyt kažkokį dalyką. И Бог в личных моих отношениях говорил мне об этом. Ir mano Dievas, as- e, dievas asmeniniuose mano santykiuose kalbėjo apie tai. Он говорил мне потом уже через ситуации, Paskui jis jau kalbėjo per pačias потом уже situacijas. людей, которые вокруг меня начали обращать эти моменты. Paskui žmonės aplink mane pradėjo e, ap- atkreipti mano dėmesį į tai. И все это тянулось в такой вялой хронической форме. Visą tai taip tęsiasi tokioj chroniškoj formai. И не решалось. Nesispręsdavo niekaip. Не потому, что я не хотела этого решить. Не Ne dėl to, kad nenorėjau to išspręsti. Но почему-то оно не решалось. Bet kažkodėl высоты не сиспряздово. Сколько я там лично не молилась. Kiek asmeniškai besimelščiau. И не искала ответа. И рыбе beieškočiau atsakymo. Но вы знаете, слава Богу. Bet знаете, дякую Dievui. Я являюсь подотчетным человеком. Aš esu žmogus po atskaitomybę. Надо мной есть люди. Virš manęs yra Как над пастором, надо мной есть апостолы, надо мной есть другие пастора. kaip virš pastoriaus, virš manęs yra kiti pastoriai, apaštalai, Надо мной есть дары, virš manęs yra dovanos, через которые я интегрирована в тело. per kurias esu integruota į kūną. Это очень конкретные люди. Tai yra konkretų žmonės, Понимаете, это не голос из интернета, tai nėra tas balsas iš interneto, проповеди которого меня кормят. kurių pamoksla mane maitina. Это очень конкретные люди в плоти и крови, Tai yra labai konkretus žmonės kūne ir su kūnu ir krauju, которых Бог поставил надо мною, чтобы мне быть частью тела. kuriuos Dievas pastatė virš manęs, kad aš būčiau e, kūno dalis. И вы знаете, я пошла поговорить, Ir aš nuėjau pasikalbėti. и я задала определенные вопросы. Tuomet aš uždaviau tam tikrus klausimus. И вы знаете, мне сказали все, что про меня думают. Не про меня думают, об этом думают. Ir man iš pasakė, ką, apie, э, ką galvoja apie tai. И потом сказали, мы очень давно хотели тебе это сказать. Ir pasakė, mes tau iš tiesų labai senai visą tai norėjom pasakyti. У меня логичный вопрос. Man kilo loginis Чего klausimas. молчали? O tai ko jūs tylėjot? Потому что не могли. Todėl, kad negalėjo. Почему? Kodėl? Потому что когда ты приходишь спросить, Tādēļ, kad tu atēni paklaust, ты открыл свое ухо слышать. tu uh, atitarai savo ausį girdėti. Потому что ты смирил себя Todėl, kad tu nu, s- nužeminai save к сотрудничеству bendradarbiavimui в теле. kūne. Мы поговорили два часа. Mes pasikalbėjom porą valandų. Я за месяц решила эти проблемы. Aš per mėnesį išsprendžiau tas problemas. Понимаете, пришло что-то. А а из тела, iš kūno, что оздоровило. kas e, išsveikatino mane. Поверь, ты на очень узком пути, esi siaurame kelyje, если ты независим от тела. jeigu tu esi nepriklausomas nuo kūno. Знаешь, как знать, ты в теле или ты независим от тела? Žinai, kaip žinoti, tu kūne ar tu esi e, nepriklausomas nuo kūno. Как это по-русски? Pagal lankomumą žurnalą bažnyčiai, да? Pagal e, bažnyčios lankymą. Да, журнала посещаемости. Если нету человека в твоей жизни, который бы говорил в твою жизнь, ты вне тела. Jeigu tu, e, tavo gyvenime nėra žmogaus, kuris kalbėtų į tavo gyvenime, esi ne kūne. Нравится оно мне, не нравится оно мне. Patinka tau tai, nepatinka tau tai, Но я подчинен определенным органам, bet esu pavaldus tam tikriem organam. поставленным Богом говорить мне. Pastatytam Dievo kalbėti man. И это не мне выбирать. Tai ne man rinktis. В теле есть функции. Kūne yra funkcijos, на которых повязано мое призвание. ant kurio yra pririštas mano Повязано. Pririštas. И вы знаете, и не, не мне выбирать, не мне man оценивать компетенцию, не мне решать, как часто меня беспокоить. ir ne man rinktis kompetenciją, ne man rinktis, kaip dažnai mane trukdyt. И если я желудок, есть, Его сейчас упил вас? Да, скрандес. Передо мной есть пищевод. И после меня есть кишка. Po manęs yra ir tas, ir tas. Ir prieš mane. Термины пошли медицинские. Поэтому, если я вижу деятельность подобного рода, как приходите на разбор Библии ко мне домой, Todėl jeigu aš matau tam tikros veiklos, tam tikrą veiklą, tipo ateikit pas mane, paskaitysim Bibliją. Мне Бог положил на сердце делать такие вот вечера. Nes man Dievas širdį įdėjo daryti štai tokius vakarėlius. Но сам я не прижился ни в одной церкви. Bet pats aš visiškai negaliu pritapti nei jokioj bažnyčiai. Поэтому я сижу дома, и Дух Святой лично меня учит. Ir aš sėdžiu namie ir mane šventoji dvasia asmeniškai mokina. Не ходи на такие разборы. Tai neik tokius Biblijos nagrinėjimus. Тебя научат не Библии. Tavęs primokins tai ne Biblijos. Тебя научат изоляции. Tave primokins izolacijos. И независимости. Ir nepriklausomybės. Если тебя зовут на школу поклонения, Jeigu tave kviečia į garbinimo mokyklą, где из пяти спикеров kur iš penkių kalbėtojų, ни один не является членом и служителем церкви, kuris ne vienas iš jų nėra tarnautojas ir narys bažnyčios, не ходи на такие школы. neiki tokias mokyklas. Но там такие духовные люди, Nu, betgi ten tokie dvasiniai žmonės, там такие компакты, ten tokie kompaktai, там такие глубокие отношения с Богом. ten yra tokie gilūs santykiai su Dievu. Нету там никаких отношений, nėra ten jokių, jokių santykių. Если эти отношения не привели тебя в церковь. Jeigu tie santykiai netvedė tavęs į bažnyčią. Нет. Nėra. Нету там никаких глубоких отношений с Богом. Нера ten jokių gilių santykių su Если эти отношения не смирили людей настолько, чтобы они стали способны прилепиться хотя бы к какой-то одной церкви. Jeigu tie santykiai tavęs nepadarė pakankamai e, nusižeminusių, kad priklijuotų prie bet kokios, kad ir mažos bažnyčios. Но мы же все поклонники, главное в духе и в истине. Negi mes visi garbintojai, svarbiausia d- tiesoje ir dvasioje. Поклонение — это задача исключительно церкви. Garbinimas tai yra tik tai bažnyčios užduotis. Если ты не находишься в теле, Jeigu tu nesikūnė, у тебя нет права учить о поклонении. tai tu neturi teisės mokintis garbinimo. Mokyti gali. Мокить, да. Потому что это задача другой компетенции. Dėl to, kad tai yra visai kitos kompetencijos užduotis. Это задача церкви — учить поклонению. Todėl, kad tai yra bažnyčios užduotis mokyti garbinti. Ты хочешь научить людей поклоняться? Nori išmokinti žmonės garbinti, Отправь их в церковь. Ты хочешь научить людей Библии? Norиш mokinti juos Biblijos. Отправь их в церковь. Ну juos į bažnyčią. Научи их соединяться с телом. Su, pri, išmokink juos susijungti su kūnu. Потому что в теле это все есть. Todėl, kad kūne visa tai yra. Дай им личный пример послушания и принадлежности к телу. Duok jam asmeninį pavyzdį nuolankumo, paklusnumo ir priklausimo bažnyčiai. Это будет лучше, всем- чем все твои пять проповедей Ты на пусть- тему поклонения. Geriau negu visos penki, visi penki pamokslai garbinimo tema. Извините, пожалуйста. Просто мы на Прошу энкаутерах отвлечься. мы такого понаслушиваемся, Nes encounteriuose mes prisiklausom tokių dalykų, что потом уже рождаются такие проповеди. kad paskui gimsta tokie pamokslai. Женщина, Moteris, дети, как сказать, подняты. pakelti vaikai išauginti. Берешь анкету. Imi anketą. Все знают, ну, кто был, знаете на энкаутерах, принадлежишь ли ты какой-нибудь церкви. Yra parašytas pirmas, kla- vienas iš pirmųjų klausimų. e, Ar tu priklausai kažkokiai bažnyčiai? Нет, не принадлежу. Ne, nepriklausau. Откуда ты? O tu iš kur? Ну вот оттуда-то. Vat iš ten. Почему ты не принадлежишь никакой церкви? Kodėl nepriklausai šitai bažnyčiai? Мне Kokiai Бог bažnyčiai? 6-7 лет назад сказал выйти из церкви. Man Dievas 6-7 metai pasakė išeiti iš bažnyčios. Хорошо, окей, он тебе сказал выйти. Gerai, Dievas pasakė išeiti. Ты вышел, да, я вышел. Tu išėjai, И gerai. что išėjai. дальше? Ir kas toliau? И нет ответа. Ir toliau atsakymo nėra. Ты говоришь, так а почему ты, ну, ты нашел другую какую-то церковь, ты что-то начал сам делать, как бы. Чё? Tai klausimas, tu kažką savo pradėjai daryti, tu radai kitą bažnyčią. K- Kas toliau vyksta? Нет, а зачем? Ne, o kam? Я сам церковь. Aš pats ir esu bažnyčia. Вот я, ну как, ну хорошо, как ты вообще, как выглядит твоя духовная жизнь? Kaip tada iš viso atrodo tavo dvasinis gyvenimas? Я хожу на две группы. Aš vaikštau į dvi grupelės. В одной группе э, меня попросили вести прославление, потому что я когда-то в церкви вел прославление. Toj grupelėje mane paprašė e, vesti šlovinimą, nes aš bažnyčiai vedžiau šlovinimą. И там я поклоняюсь и учу их поклоняться. Ir tenais aš garbinu ir mokau juos garbinti. Но ты считаешь это своим домом? Nu, bet ar tu tai laikai savo namais? Нет. Ne, nelaikau. Вообще я хожу на другую группу. Nes iš tiesų aš dar vaikštau ir į kitą grupę. Потому что там, где я пою, мне совсем не нравится, о чем они разговаривают. У них очень мелкая теология. Todėl, kad ten, kur aš dainuoju, man nepatinka tai, ką jie kalba, nes jie turi mažą, e, siaurą teologiją. А вот там есть другая еще группа. Bet yra dar kita grupė. Но мы все договорились, что между нами не будет пастора. Bet mes Į esame lyderą? sutarę, kad mes neturėsim nei pastorius, nei lyderio. Мы все просто братья и сестры. Mes tiesiog esame broliai ir seseris. И мы пребываем вместе. Ir mes esame kartu. И Дух Святой учит нас. Ir šventoji dvasia mokina mus. Окей, ты можешь это назвать своим домом? Nu, tu gali tai pavadinti savo namais? Нет. Ne. И вы знаете, и ты понимаешь, что бессмысленно идти анкету. Ir tada tu supranti, kad yra, be... nu, veltui tu eini tą anketą. И тогда просто простой вопрос возникает. Зачем ты приехал вообще на Hangout? Tada kyla sekantis klausimas, ką tu čia veiki Encounter'yje? Я хочу углубить свои отношения с Богом. Nes norėčiau aš a, į, pastiprinti savo santykius su Dievu. А зачем они тебе нужны? Kam tau reikalingi santykiai su Dievu? Иди в тело. Eik į kūną. Там все есть. Kūne yra viskas. Дорогие, для того, чтобы быть в теле, Brangieji, tam, kad būti kūne, нужно доверять Богу. reikia a, pasitikėti Dievu. И доверие к Богу Ir e, pasitikint Dievu, оно приведет тебя в церковь. tai vis vien tave atvesi bažnyčią. Вы знаете, я иногда как послушаю, какие у людей запросы к церквям, Žinote, aš kitą kartą, kai paklausau, kokie e, žmonių poreikiai bažnyčiai, знаете, когда бывает, вот говоришь, девушкой. И она как начинает объяснять, какого она ждет жениха. И и и лауки ты понимаешь, что, дорогая, такими темпами ты никогда замуж не выйдешь. Ir tada tu supranti, kad su tokiais tempais tai tu tikrai niekada neištekėsi. Потому что это такой микс. Не tai yra toks Романов. Роману. Мыльных опер. muilo operų и еще всех подписок на Инстаграм, ir visų Instagramo followerių, где на, на спортивные мужские kur, iš, подписки. kur, yra, kur yra prisirašiusi į sporto kažkokius tai И еще там mūsų еще и бизнес клубus. мужчины. ir milijonieriaus mąstymas ir, ir visa kita. И еще там они по моде мужчины. Ir fashion paskyros kažkokios tai. И там такой микс. Ten yra toksai miksas, Таких не существует в kad природе. tokių vyrų realiai neegzistuoja. Не, <laughs> да, это точно не Ишвеста. Еще таких не вывели. Во. Dar neišvedė tokių. И ты понимаешь, что смешно. Ir tuomet tu supranti, kad jokinga. Но вы знаете, сегодня, когда послушаешь христиан, какую они хотят церковь, Ir šiandieną, kai paklausai, kokių jie nori bažnyčių, krikščionių, дорогая, ты так никогда замуж не выйдешь. brangusis, tu taip tikrai, brangioji, taip neištekėsi niekada. Не бывает таких церквей. Nes tokių bažnyčių tiesiog nebūna. Я когда встречаюсь с людьми, они начинают рассказывать подоб... ну как, кучу претензий, подобный э, бред, как должна выглядеть церковь. Ir kai aš sutinku su uh, žmonėmis ir jie pradeda pasakoti, kaip turėtų atrodyti bažnyčia ir kitokį dar brėdą, как должна выглядеть церковь, в которую бы они ходили. Kaip turėtų būti, atrodyt bažnyčia, į kurią jie eitų. Я всегда говорю, знаешь что, ты иди, ты поищи, когда найдешь, ты нам скажи, мы все туда придем. Ir aš visada sakau, tu eik paieškok, o kai surasi, tai pasakyk ir mes visi tenai eisim tada į tą bažnyčią. Все, еще никто не вернулся пока что. Kol kas dar negryžo nei vienas. Ты думаешь, я за свои 20 лет хождения по церквям э, никогда не хотела уйти из церкви? Tu galvoji, per 20 metų vaikščiant į bažnyčią, aš niekada nenorėjau išeiti iš bažnyčios. Ты думаешь, меня никогда не осеняло желание провести время в другой компании? Tu niekada, galvoji, manęs nenušviesdavo idėja, mi- e, mintis praleisti laiką kitoj kompanijai. Ты думаешь, я, будучи желудком, никогда не хотела пойти и посоветоваться с легкими, как бы мне нужно было бы funkcionировать? Tu galvoji, kad man būnant skrandžiu, aš niekada negalvojau nueiti pas plaučius ir pasiteirauti, kaip tai turėtų veikti viskas. Легкие, они такие возвышенные. Плaučiai, jie tokie išaukštinti. Jie kvepuoja. О чем можно советоваться с органом после меня, который производит дерьмо. О, если я горячо. желудок. А, над многим, <laughs> думаю. потому что Это мышление тела. Переваривай лучше. Nu, žodžiu, apie ką aš galėčiau pasikalbėti с tuo organu. Ты думаешь, я ни разу не приходила к Богу с вопросами, что Бог, пищевод и кишки сошли с ума? Žinot, galvojat, aš niekada, Они от меня хотят чего-то, что им не могу дать. kad e, kažkokie tai kiti organai išėjo iš proto, nes iš manęs reikalauja e, dalykų, kurių negaliu duoti. Думаешь, ты думаешь, я не спрашивала Бога об той идеальной церкви, которая описана? Tu galvoji, aš neklausiau pas Dievą apie tą idealią bažnyčią, kuri yra aprašyta. Где она? Na, va tai kur ta bažnyčia? Где эта та, за которой ты придешь? Kur yra ta, kurią tu ateisi paimti? Я тоже туда хочу. <laughs> Aš noriu tą bažnyčią. Spārāšo. Es klausu. Nu и? Бог мне задал один вопрос. Dievas man uždavė vienintelį klausimą. Из всех церквей, которые описаны в Библии, в Новом Завете, ты Iš vis- поставь какую-нибудь. Iš visų bažnyčių, kuri yra aprašyta Biblijoje, kurios ten yra sudėtos, tu eitum į kurią nors iš jų. Там много церквей? Ten labai nemažai божничу? Ефеская, Коринфейская, Римская. Efezo. Колоссах церковь. Колоссо, ten. И все. Куча церквей. на божничу. Ну, ты знаешь, Бог, но ну, там как почитаешь иногда, так еще и подумаешь. Žinai, Dieve, nu ten, kai paskaitai, tai tikrai gerai pagalvosi. Из всех церквей, что поднимал Павел, ты бы в какую-то пошла? O iš visų tų bažnyčių, kurias Paulius pakėlė, tu į kurią nors eitum? Хорошо, говорит, из тех церквей, о которых пишет Иоанн в Откровениях, ты бы в какую пошла? О, iš, iš tų bažnyčių, apie kurias kalba Jonas apriškimą, į kurią nors iš jų eitum? Ой, нет, ты чего? Вот, ten ничего. Там так открытым текстом все написано. Там labai atvirų tekstų viskas parašyta. И до меня дошло. Ir man tada daėjo, Это тайна. kad tai yra paslaptis. Точно так же, когда ты смотришь на рожденного свыше человека, Lygiai taip pat, kaip tu žiūri į atgimus iš aukšto žmogų. и ты говоришь, Бог, это, это твое подобие вот с этими всеми тараканами в голове. Ir tu taip žiūri ir galvoji, čia Dievo atvaizdas su visais tais tarakonais galvoji. Есть тайна, Yra paslaptis. когда Бог говорит, я приду за церковью. Kai Dievas sako, aš grįšiu dėl bažnyčios. Это мое тело. Nes tai yra mano kūnas. Но если ты смотришь такими глазами, Bet jeigu tu žiūri tokiomis эта akimis, тайна будет всегда закрыта от тебя. tai ta, ta mm, paslaptis ne visada bus uždengta tau. Она будет закрыта. Ji bus uždengta. И ты будешь ходить по миру, Ir tu vaikščiasi po pasaulį, не найдя этого. neras, nerasdamas to. Но это намного ближе к тебе, чем ты думаешь. Bet tai iš tiesų yra žymiai arčiau prie tavęs, Не оставайся один. Nelik vienas, Потому что Бог делает чудеса. nes Dievas daro буклос. Вы знаете, когда Иисус уходил, я уже заканчиваю, знаете, как Иисус išėjo, и когда Он сказал, примите Духа Святого ученикам своим, kai jis pasakė, priimkite šventąją dvasę savo mokiniams, это была толпа. Ты была меня? Они были настолько не в согласии. Jie buvo nesutarimuose. Настолько, что они 12 апостола никак выбрать не могли. Я Jie niekaip negalėjo išrinkti to кто apaštalo. Но они остались вместе. Bet jie liko kartu. И что-то с ними случилось. Ir kažkas su jais įvyko. Когда Дух Святой сошел на них Kai ant jų nužengė šventoji dvasia. и злился, они были все вместе. Kai buvo išsilieję šventoji dvasia, kai išsiliejo, jie buvo visi kartu. Понимаете, согласно нашему сегодняшним запросам, Žiūrint į šiandieninius mūsų, mūsų užklausas, они все должны были быть по своим домам. jie visi turėjo būti savo namuose И Дух Святой должен был туда излиться ir šventoji dvasia turėjo tenais išsilieti и через это их всех собрать и объединить. ir per visą tai juos surinkti ir apjungti. Но было по-другому. Bet vyko kitaip. Я скажу, не бывает церкви без того, чтобы собираться вместе. Nebūna bažnyčios be to, kad jie renkasi kartu. Amen. Amen. Amen. Amen. Нет, тут много можно говорить, но хватит. Уж так, galima ilgai kalbėti. Я хочу помолиться. Dabar aš norėčiau pasimelst. Дух Святой, Šventoji двася? я благодарю Тебя aš dėkoju tau за то уникальное действие, Уж tą уникалу veiksmą, которое Ты имеешь относительно церкви. kurį tu turi atitinkamai bažnyčią. Я прошу Тебя, Prašau tavęs, открой, пожалуйста, наши глаза и наши уши Отверг mūsų akis, mūsų к тому, что Дух говорит церквям. ką двася kalba bažnyčioms. Дух Святой, Šventoji dvasia, что Ты говоришь церквям? ką tu kalbi bažnyčioms. Я прошу, пусть мне это будет открыто Lai man visą tai bus atverta через тело. per kūną. Мы подчиняем себя Mes um, pavedam save Твоему действию. tavo veikimui. Дух Святой, это абсолютно сверхъестественно. То, что ты делаешь. Только ты вдыхаешь дыхание жизни. Tai tik tai tu įkvėpi gyvybės alsavimą. Только ты объединяешь в одно. Tik tu suvienyji vieną. Единство членов. Narių <coughs> bendrystė. Это абсолютно сверхъестественное твое движение. Tai yra antgamtinis tavo Но мы просим тебя об этом. Bet mes tavęs to prašome. Мы открываем себя для этого. Mes atveriam save tam. Во имя Иисуса Христа. Jėzaus Kristus vardu. Амен. Амен. Амен, церковь. Всем благословений. Всем гausių palaiminimų. Ну вот и все. И вот и viskas.